เอวเมสุตังเอกังสมยังภะกวากายายังวิหารติกายาสิเสสัทิงภิกขุสหเสนะตันระโคภะกวาภิกขุอามันเตสิสับังภิกเวอาริตังกินจะภิกเวสับังอาริตัง จากคุงพิกเวอาดิตัง รูปาดิตังจากคุวิญญาณังอาดิตังจากคุสัมภัสโซอาดิตนยามปิดังจากคุสัมภัสปัจจยาอุปัจติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวาตามปิอาดิตัง เกณอาดิตัง อาดิตังราคกินาโดสกินาโมหกินาอาดิตังจาติยาชรามรเนนาโสเกหิปริเดเวหิดุเกหิโดมนาเซหิอุปายาเซหิอาริตันติวดามิโสตังอาริตังสัตดาอาริตังโสตวิญญาณังอาริตังโสตสัมภสโสอาริโต ยามปิดังโสตสัมผัสสะปัจจยาอุปัจจติเวลยิตังสุขังวาลุขังวาลุขมาสุขังวาตามปิอาริตัง เกณะอาริตังอาริตังรากกินาโดสกินาโมหกินา อาริตังชาติยาชรามรเนนะ โสเกหิปริเดเวหิดุเคหิโดมนัสเสหิอุปายาเสหิอาริตันติวดามิทานังอาริตังกันทาอาริตังทานวิญญาณังอาริตังทานสัมภัสโสอาริโตยามปิดังทานสัมภัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตามปิอาริตังเกนาดิตังอาดิตังรากกินาโดสกินาโมหกินาอาดิตังญาติยาจรามรเนนะโสเกหิปริเดเวหิดุเกหิโดมนาเซหิอุปายาเซหิอาดิตันติวดามิยิวหะอาดิตัง ราสาอดิตัง จิวห้าวิญญาณังอดิตัง จิวห้าสัมปัสโซอดิตนยามปิดังจิวห้าสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตามปิอาดิตัง เกณะอาดิตังอาดิตังรากกินาโดสกินาโมหกินา อานิตังญาติยาจารามรเนนะโสเกหิปริเนเวหิลุเกหิโดมนาเซหิปายาเซหิอานิตันติวดามิ กายโยอานิโตโพธบานิตังกายวิญญาณังอานิตัง กายสัมผัสโสอานิโต ยามปิดังกายสัมผัสสะปัจจยาอุปัจจติเวรยิตัง สุขังวาดุขังวาลุขมาสุขังวาตามปิอาดิตังเกนะอาดิตังอาดิตังราคกินาโดสกินาโมหกินา อาดิตังชาติยาชรามรเนนา โสเกหิปริเดเวหิดุเกหิโดมนาเซหิอุปายาเซหิอาริตันติวดามิมโนอาริตตธรรมอาริตามโนวิญญาณังอาริตังมโนสัมภัสโสอาริตตยามปิดังมโนสัมภัสสะปัจจยาอุปัจจติเวดยิตังสุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวา ตัมปิอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังรากกินาโดสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเดเวหิลุเกหิโดมนาเสหิอุปายาเสหิอาริตันติวดามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกร จาคุสมิงปินิบินตีรูเปสุปินิบินตีจาคุวิญญาเนปินิบินตีจาคุสัมภัสเสปินิบินตียามปิดังจาคุสัมภัสสะปัจจยาอุปัจจติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตาสมิงปินิบินติโสตาสมิงปินิบินตี สัตเตสุปินิบินติ โสตวิญญาเนปินิบินติ โสตสัมภเสปินิบินติยามปิดังโสตสัมภัสสะปัจจยาอุปจติเวดยิตัง สุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวาตาสมิงปินิบินติ ภาณาสมิงปินิบินติ รันเทสุปินิบินติ ทานวิญญาเนปินิบินติทานสัมภัสเสปินิบินติยามปิดังทานสัมภัสสะปัจจยาอุปัจจติเวดยิตังสุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวาตาสมิงปินิบินติชิวหายาปินิบินติราเสสุปินิบินติชิวหาวิญญาเนปินิบินติ จิวห้าสัมภัสเสปินิปินติยามปิดังจิวห้าสัมภัสสะปัจจยาอุปัจจติเวดยิตังสุขังวานุขังวานุขมาสุขังวาตาสมิงปินิปินติกายสมิงปินิปินติโหทัพเมสุปินิปินติกายวิญญาเนปินิปินติกายสัมภัสเสปินิปินติ ยามปิดังกายสัมผัสสปัจจยาอุปัจจติเวทจิตังสุขังวาดุขังวาดุขมาสุขังวาตาสมิงปินิบินติมานาสมิงปินิบินติธรรมเมสุปินิบินติมโนวิญญาเนปินิบินติมโนสัมผัสเสปินิบินติ ยามปิดังมโนสัมภัสสะปัจจยาอุปัจจติเวรยิตัง สุขังวาดุขังวาอดุขมาสุขังวาตาสมิงปินิบินติ นิบินดังวิรัชติวิรากาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติยานังโหติขีนาชาติบุสิตังพรหมจริยังกาตังกรณียัง นาปรังอิทัตายาวิปัจานาติติอิดัมโวจะภะกวาอาตมนาเตปิกขุภะกวโตภาสิตาพินันดุงอิมาสมิงจัปนาเวยากรณาสมิงพันยมาเนตาสาริคขุสหัสัสสาอนุปาดายะอาสเวหิจิตานิวิมุจิงสุติ